Եթերում Արավանյանի դիտակետ հաղորդաշարն է։ Եթերում դիտակետն է խոսափողի մոտ հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանը։ Այսօր փետրվարի 28-ն է Սումգայիթում հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության 34-րդ տարելիցի օրը։ 34 տարի առաջ ադրբեջանական իշխանությունները ծրագրեցին եւ իրականացրեցին Սումգայիթ քաղաքի հայ բնակչության ջարդերը, որոնց զոհ գնացին հայրավոր հայեր, այդ թվում կանայք, երեխաներ եւ ծերեր, իսկ հազարավորները բռնի տեղահանվեցին։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից իր հայրենիքում ազատ եւ անվտանգ ապրելու կամքի բարձրաձայնմանը Ադրբեջանը պատասխանեց հայերի նկատմամբ հավաքական պատժի քաղաքականության իրագործմամբ, որը հետագայում վերաճեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ լայնածավալ պատերազմի սանձազերծման։ Շարունակելով նույն քաղաքականությունը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ ագրեսիայի ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերը ամբողջական էթնիկ զտումների ենթարկեցին իրենց վերահսկողության ներքո հայտնված բոլոր հայկական բնակավայրերը, դաժան հաշվի արդար տեսնելով բազմաթիվ պատանդարված քաղաքացիական անձանց եւ ռազմագերիների նկատմամբ ոչնչացվեցին եւ վանդալիզմի ենթարկվեցին հայկական մշակութային եւ կրոնական կոթողներ ու սրբավայրեր Սումգայիթի ոչերագործությունից ավելի քան 3 տասնամյակ անց Ադրբեջանի կողմից շարունակում է հայերի նկատմամբ ռասայական ատելության եւ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման քաղաքականությունը։ Այսօր մենք հարգանքի турք ենք մատուցում Սումգայիթում եւ այլ բանակավայրերում իրագործված զանգվածային հանցագործությունների անմեղ զոհերի հիշատակին եւ արձանագրում, որ հայատյացությունը եւ ուժի կերարման սպառնալիքը շարունակում է մնալ Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունը։ Այսօր մենք հերթական անգամ արձանագրում ենք, որ Սումգայիթի ցեղասպանությունը դեռևս չի արժանացել միջազգային հանրության իրավական գնահատականին։ Վերջին օրերին ամբողջ աշխարհը համակուշադրությամբ հետևում է Ուկրաինայում Ռուսաստանի կողմից իրականացվող հատուկ ռազմական գործողությանը, Բնականաբար այդ գործընթացին շահագրգիռ հայացքով հետևում են նաև Հայաստանում եւ Արցախում, մեծամասամբ ակնկալելով դրա արագ հանգուցալուծումը։ Որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունները էական ազդեցություն են ունենալու նոր աշխարակարգի ձևավորման գործընթացի վրա, որն անկասկած իր ազդեցությունն է ունենալու նաև մեր տարածաշրջանի վրա։ Հաղորդման այս հատվածում կներկայացնեմ խնդրի վերաբերյալ հայ քաղաքագետների կողմից հնչեցված որոշ տեսակետներ, որոնք արկա են համացանցում Ուկրաինական պատերազմը ՆԱՏՕ-ի առաջխաղացման ու Եվրոպայում անվտանգության համակարգի խարխլման հետևանք է, որը կարող է ողջ աշխարհի համար հերուն գնացող հետևանքներ ունենալ։ Այդ թվում նաև Կովկասում այս տեսակետը հնչել է քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանի եւ Ստենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանի Ուկրաինայի իրավիճակին նվիրված քննարկմանը։ Այժմ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հատվածներ այդ զրույցից։ Ուկրաինական պատերազմը շատերը էմոցիոնալ կերպով են գնահատում, դա հասկանալի է որովհետև մարդիկ են զոհվում, զինվորներ, խաղաղ բնակիչներ, ռմբակոծություններ է լինում, սակայն այս ամեն ինչը պետք է նաև փորձել սառը դատել եւ հասկանալ առհասարակ ինչ է կատարվում եւ ինչ կապ ունի դա Հայաստանի հետ, հա, աշխարհակաղակական process-ներ են գնում, փոփոխություններ են գնում։ Եվ շատ հետաքրքիր է գնահատել, ինչի Ռուսաստանը մտավ Ուկրաինա, ինչի պատերազմը սկսվեց։ Եվ նաև Արևմուտքը, Եվրոպան, Միացյալ Նահանգները ինչպես են գնահատում այս ամեն ինչը, իրենք ինչ են ցանկանում, հա, այս ուկրաինական process-ների ժամանակ, ինչի Ուկրաինայում այտենց հակառուսական process-ներ սկսվեց ՆԱՏՕ ընդունելու հարց դրվեց, չէ, Բուխարեստում ժամանակին եւ այս ռուս Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները այդ ժամանակվանից սկսած սկսեցին լարվել։ Եվ նաեւ հետաքրքիր է հասկանալ ինչպես են դա գնահատում արևմուտքում, Ռուսաստանի գնահատականները մենք գիտենք, հա, ասենք հերոստատեյությունից միշտ այդ գնահատականները լսվում է։ Նաև Միացյալ Նահանգներում ինչպես են գնահատում։ Սա ողբերգություն է, իհարկե ողբերգական իրադարձություններ ենք տեսնում, սա կարող է լինել երկար պատերազմ, եւ հետևանքները այս պատերազմի լինելու են երկար, երկարատև։ Սա 70 տարվա ընթացքում առաջյան կամ Եվրոպայում այսպիսի ծավալի պատերազմ, ընդհանրապես պատերազմ, եթե չհաշվել, համարել Յուգոսլավիայի ռմբակոծումը պատերազմ չհամարել, ուղղակի ինտերվենցիա համարել, սա առաջի անգամ ենք տեսնում այսպես իրադարձություն, սա փոխելու է պատմության ընթացքը, սա ճակատագրական պահեր ենք տեսնում։ 70 տարվա ընթացքում նորից ասեմ, այսպիսի բան չի չի եղել։ Սա հետևանքի ունենալու եւ Ուկրաինայի համար, եւ Ռուսաստանի համար, եւ Արևմուտքի համար, եւ մեզ համար։ Ինչ մի, մի քանի խոսքով ասեմ արևմուտքի ռեակցիան մեծամասնությունը իհարկե այն թեորիան է տեսությունն է առաջ տանում, որ այո Պուտինը ցանկանում է զավթել տարածքներ, նա ցանկանում է մեծ Ռուսաստան ստեղծել, ցանկանում է սովետական միությունը նորից ստեղծել եւ մենք չենք կարող դա թույլ տալ։ Մեծամասնությունը այդպես է մտածում, Հիլարի Քլինտոնը այդպես բացի բաց ասեց, Բայդենը այսպես ասեց մի քանի օր առաջ բայց կային ուրիշ ուրիշ մարդիկ, հայկական գործիչներ, մասնագետներ, որոնք ավելի խոհեմ էին, ավելի հեռատես էին։ Ուիլյամ Փերին, Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը, որը մի քանի անգամ ասել էր եւ մի անգամ եւս գրել էր մի քանի տարի առաջ, որ սա մեր սխալների հետևանք է, մենք դրթեցինք այս կոնֆլիկտը ՆԱՏՕ-ի ընդայնումը ճիշտ քայլ չէր որ եթե մենք քանդում ենք այդ ամբողջ Հելսինկյան process-ը, եվրոպական տան եւ ընդհանուր եվ անվտանգության գաղափարները քանդվում են, դա բերելու է պատերազմի։ Դե ցավոք սրտի, գիտեք, ոնց ինչ որ ասում, ինչպես ասում են, լավ է ուշ, քան երբեք, այո, բայց հիմա արդեն ուշ է։ Հիմա արդեն ուշ է։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարը մի քանի օր առաջ հայտարարել, որ այլևս վերջ Եվրոպայում անվտանգության համակարգը չի գործում։ Եվ եթե անվտանգության համակարգը չի գործում, ապա պետք է ինչ-որ նոր պայմանավորվածությունների գալ։ Իսկ ինչպես դու նշեցիր, Հելսինկի 2 Եվ ոնց որ Ռուսաստանի հիմնական նպատակը, որ ինքը այս տարիների վերացում էր, որ նստենք նոր պայմանավորվածությունների շուրջը, հա նստենք եւ պայմանավորվենք։ Հիմա շատ հետաքրքիր process է, թե այդ Հելսինկի 2-ը կլինի թե չլինի։ Մենք տեսնում ենք, որ ԵԱՀԿ-ն արդեն ըստ երևույթին գոյություն չունի եւ նույնիսկ գագաթնաժողով չեն կարողանում կազմակերպել այսինքն անվտանգության մեխանիզմի կառույց հիմա գոյություն չունի Հիմա հարցը հետևյալն է. Ուկրաինայում դեպքերը ոնց կզարգանան, որտեղ նույն Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարեց, որ ասեց վատ նորություն ունեմ, այս process-ը երկար է տևելու։ Եթե ռուսները կարճ ժամանակում չկարողանան հաղթել, ինչ է նշանակում հաղթել, այսինքն իրենց պայմանները թելադրել Ուկրաինային եւ ինչ որ պայմանագիր կնքել եւ նույնիսկ կետեր են նշում, հա, ասենք Ղրիմի ճանաչում, Լուգանսկի եւ Դոնբասի հանրապետությունների ճանաչում եւ ինչի մասի չեն խոսում, իմ կարծիքով հիմնական խնդիրը, որ նաեւ արևմտյան Ուկրաինայում ինչ որ և, հանրապետություն ստեղծվի ինքնավար եւ ազատվեն <laughs> արևմտյան Ուկրաինայից, որ իրենք նշում են, որ ժամանակին շատ մեծ սխալ արեցին պատերազմից հետո այդ տարածքները Լեհաստանից վերցնելու համար, հա, եւ ըստ ռուսական գնահատման այդ նացիոնալիստական հիմնական գաղափարները լվովում են դա ինչ որ ծեւի ուզում են Ուկրաինայից դուրս անել եւ ըստ էության Ուկրաինան սարքել ֆեդերատիվ պետություն եւ նաեւ արտգործնախարարը Ֆրանսիայի ելի հայտարարեց, որ Ռուսաստանի նպատակն է, որ վերացնել Ուկրաինան, այսինքն վերացնել ոչ թե ֆիզիկապես, այլ որպես միասնական պետություն եւ սարքել ինչ որ Շվեյցարիայի նման կանտոններից բաղկացած ինչ որ միություն, այսինքն սարքել բուֆեր բուֆեր ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև։ Այ որ այ որքանով է դա հնարավոր քո կարծիքով եւ արդյոք Ուկրաինան որևէ նախագահ, որ նման բան ստորագրի, Ուկրաինայի ժողովուրդը դա կընդունի թե չի ընդունի։ Ստեփան ջան, ամեն ինչ ճիշտ է, մի երկու բառ կուզենայի ավելացնել ռուսական կողմը երկու բառ ասեց դենացիֆիկացիա դեմիլիտարիզացիա սա ինչ է նշանակում այսինքն ազատվել այդ ռազմական ինֆրաստրուկտուրայից եւ ռազմական այդ մտածողությունից եւ մանավանդ այդ ինչպես նրանք են ասում ֆաշիստական այդ ազգայնամոլ էլեմենտներից մտ, մտ, մտ, մտ, մտ, մտ, մտ, մտ, դա չի կարելի անել հրթիռային հարվածներով կամ ավիացիայի հարվածներով։ Այսինքն նշանակում է պետք է լինի ռեժիմի փոփոխություն, ինչպես մենք ասել ենք երկար ժամանակ առաջ։ Երևի նպատակներից մեկն է պրոռուսական կառավարություն ստեղծել, փոխել ռեժիմը, որոշ ձևով ինչ որ մի ժամանակ նրան դրա համար պետք է մնան Ուկրաինայում, սա չի կարելի անել ինքնաթիռներով Այսինքն կարող է լինել Ռուսաստանի, Իրաքը, Ռուսաստանի, Աфghanistանը։ Եթե սա երկար տևի եւ ուկրաինացիները դիմադրեն, իսկ Ուկրաինան ոնց որ շոկից դուրս է գալի եւ արդեն սկսել են շատ լրջորեն դիմադրել։ Եվ սա երկարատև process կարող է լինի։ Դա ողբերգություն է, դա բերել է մեծ զոհերի Ուկրաինայում, Ռուսաստանում։ Մեզ համար դա հետևանքներ կունենա, որտեղ եթե Ռուսաստանը ճահիճի մեջ ընկնի այնտեղ Ուկրաինայում եւ շեղի ուշադրությունը ուժերը Կովկասից մեր հակարակորդները չեն չեն չեն սպասի։ Նրանք այս հնարավորությունը կօգտագործեն։ Մինիմում Զանգեզուր, մինիմում Սյունիքում իրենց գործողությունները կսկսեն եւ Արցախի հարցը կփակեն։ Դա մինիմումն է։ Եթե Ռուսաստանը հիմա թուլանա եւ ընկնի այդ թակարդի մեջ։ Կյանքից հեռացել է լրագրող Վարդգես Բաղարյանը մեր լավագույն ընկերն ու տասնամյակների գործընկերը Արցախի ռադիոյի եւ հատկապես հեռուստատեսության կայացման գործում առավել նշանակալից ներդրում ունեցած անհատներից մեկը։ Այս հաղորդման շրջանակներում ես ձեռնպահ կմնամ խոսելու Վարդգես Բաղարյանի լարագրողական գործունեության արդյունքում ստեղծված եւ սերունդերին փոխանցված հսկայական եւ մեծարժեք ժառանգության մասին, սակայն ես արխիվում գտա եւ այս թողարկման շրջանակում կներկայացնեմ падգամավոր Վարգես Բաղարյանի դիտակետ հերոստացրագրին 2013 թվականին տված հարցազրույցից որոշ հատվածներ։ Բնականաբար 9 տարվա վաղեմության խոսքն այսօր որոշ տեղերում կարող է կորցրած լինել իր հրատապությունը, թեև թեմաներն այսօր էլ հրատապ են։ Դիտակետի հերթական զրուցակիցը Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդգես Բաղարյանն է։ Նրա հետ զրույցը սկսեցինք երկարատև ընդմիջումից հետո կայանալիք հանդիպումից, սպասելիքների եւ գործընթացն առաջ մղելու հնարավորությունների մասին հարցով։ Այո, շուրջ 2 տարի է, ինչ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները չեն հանդիպում եւ կարծես թե սայլը տեղի շարժվում է եւ հանդիպումը հավանական է համենայն դեպս պաշտոնական հաղորդագրություն այդ մասին արդեն եղել է անկեղծ ասած ես որևէ ակնկալիք այդ հանդիպումից չունեմ մի շատ པարզ պատճառով որովհետեւ ադրբեջանը շարունակում է հոխորտալ հիշենք թեկուզ եւ ամենա թարմ տվյալը գիտենք, որ Ալիևը մեկնել է Անկարա, Թուրքիա, այնտեղ հանդիպել է վարչապետ Էրդողանի հետ, Էրդողանը գիտեք հան շուշտ ասել է, որ Ղարաբաղը նաև Թուրքիայի հարցն է, որից հետո Ալիևը ուրախ-ուրախ մեջբերել է Էրդողանի այդ խոսքը, որ Թուրքիա միշտ կանգնած է, սատարում է, այսինքն ես որևէ նախանշան չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը կարող է նստել բանակցային սեղանի շուրջ եւ ռեալ իրավիճակից ելնելով եթե նույնիսկ որոշում չընդունել, ապա գոնե այդ հունով վարել բանակցությունները ես չեմ տեսնում, որ կարող է ինչ որ տեղաշարժ տեղի ունենալ, թեև պետք է ասել, որ կարծես թե համանախագահ պետությունները, մասնավորապես պարոն Օրլիկը, Ամերիկայի նոր համանախագահը բավականին ակտիվություն է ցուցաբերում եւ ուզում է որպեսի որևէ դրական արդյունք գրանցվի բանակցային գործընթացում։ Բայց այս պահին ես գոնե որևէ բան չեմ տեսնում։ Իսկ ինչպես է վերաբերում բուն հանդիպումների անցկացման փաստին, դրանք անհրաժեշտ են։ Գտնում եմ, որ անհրաժեշտ են գոնե այն առումով, որ այդ հանդիպումներից հետո հնարավոր է, որ այդ ռազմատենչ հռետորաբանությունը ադրբեջանի կողմից գոնե փոքր ինչ նվազի կամ համացանցում ես այս օրերին անընդհատ հետևում եմ և, խոսակցություն կա, որ հնարավոր է փորձեն համաձայնություն ձեռք բերել հակամարտ կողմերը գոնե դիպուկահարներին հանել առաջին գծից Թուրքական քարոշչամեքենան կարծես թե վերջերս ակտիվացրել է հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման, փորձելով ապակողնորոշել միջազգային հանրությանը հայտնի արձանագրությունների ճակատագրի հարցում զուգահեռաբար հնչեցում են Ղարաբաղյան խնդրին դրանք կապելու մասին հայտարարություններ, հաշվի առնելով հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի մոտեցման փաստը։ Ինչ զարգացումներ կարելի է կանխատեսել այս հարցում։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, Թուրքիան սկսել է ինչ որ խաղեր խաղալ, եթե կարելի ասել նույնիսկ սիրախաղեր, վերջերս արտգործնախարարը Դավոթ Օղլուն նույնիսկ հայտարարեց, որ այո, աշխատանքներ են տարվում սահմանը բացելու, նույնիսկ երկաթգծի եւ այլն եւ այլն, բայց անմիջապես դրվում է նաեւ նախապայմանը, այն նույն նախապայմանը, ինչ դրվում է արդեն վերջին տարիներին Թուրքիայի կողմից, որ հայերը պիտի դուրս գան Ղարաբաղից, Ադրբեջանի իր խոսքերով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի եւ նոր միայն որպեսի Թուրքիան մեծավոքաբար բացի սահմանը Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև։ Կարծում եմ, որ սա ուղղակի բարբաջանք է, որովհետեւ որևէ ստապ մտածող մարդ որ չի կարող նույնիսկ ոչ թե քննարկել այդ խնդիրը, այլ նույնիսկ մտածել այդ ուղությամբ։ Ինչ է նշանակում, այսինքն հայաթափում են Ղարաբաղը, որպեսզի Հայաստանը սահման ունենա Թուրքիայի հետ։ Դիտակետի հերթական թողարկում մոտեցավ ավարտին։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում